Silva, Silva, Silva, Večeras je tu sa mnom Anemarij Marić, članica organizacijskog odbora 18. Eh, tjedna mozga. Pa evo, ti si nam ovdje kako bi nam najavila jedan događaj, to jest 18. tjedan mozga, zar ne? Ovaj, naime, fakulteta u Rijeci i ove godine 18. puta za redom sudjeluju u organizaciji Tjedna mozga zajedno s Kliničkim bolničkim centrom Rijeka. E, I ove godine imamo bogat program. E, niz zanimljivih predavača će tokom tjedna u klubu mladih i gradskoj vječnici održati tribine i interaktivna predavanja. A osim toga organiziramo i niz različitih radionica e, na raznim lokacijama za sve dobne skupine što se može vidjeti e, u našem programu koja je, koji je objavljen na našoj službenoj strani. Pa za početak, za sve one koji nemaju pojma što je to 18. tjedan mozga, možeš li malo pojasniti o čemu se to radi? Zašto se obilježava taj tjedan mozga? uh znači zapravo je e, cilj približiti neuroznanost svim dobnim skupinama. A s obzirom na ovogodišnje teme, fokus je stavljen na učenje i pamćenje, te ćemo javnosti pokušati približiti nove tehnike učenja i pamćenja. Kada i gdje započinje 18. tjedan mozga? Znači započinje je od 11.3. traje do 17.3. znači cijeli idući tjedan i organizira se na različitim lokacijama u Rijeci ovisno gdje se drže radionice i predavanja što se vidi u našem programu ja bih htjela samo još naglasiti da su te radionice i predavanja organizirane za sve dobne skupine, da tako organiziramo radionice namijenjene e, djeci osnovnih škola, te radionice i predavanja za štićenike doma za starije osobe, Kantrida, te udruge umirovljenika, E, i naravno tu su radionice i za studente. E, posebno bih htjela naglasiti dvije radionice zato što su ograničen, sa ograničenim brojem sudionika. E, jedna se država u utorak u Studentskom sveučilišnom centru na temu nevidljivi šalabahteri gdje će se moći saznati više o mnemotehnikama, kada se koriste, kako ih osmisliti i vježbati njihovo korištenje a druga radionica s temom u potrazi za dobrim tehnikama učenja će održati naša knjižničarka na Medicinskom fakultetu u Rijeci i cilj te radionice e, je zapravo e, pretraživanje literature o tehnikama učenja i kako izraditi poster s prikazom odabranih tehnika. E, i samo bi još htjela reći da je završetak ovogodišnjeg tjedna mozga kao i uvijek do sad, obilježavamo ga na Korzu u subotu e, gdje će studenti medicinskog fakulteta mjeriti e, tlak i šećer dijeliti promotivne i edukativne materijale. Te studenti u sklopu bolnice za Medvjediće će sa djecom e, kroz igru testirati i potaknuti razvitak osjećaja za prozor. Jer pridružuju nam se tehničari i nutricionisti iz medicinske škole u Rijeci koji će pripremiti zdravi doručak koji će moći onda svi građani degustirati uz puno informativnog sadržaja ovo je nekako i oplemenjeno sa dobrotvornim karakterom. Spomenula si da je za sve dobne skupine, znači otvoreno je svim zainteresiranima, zar ne? E, tako je, da. Postoje li one dvije radionice koje se spomenula za studente, vjerujem da će odaziv biti velik, postoji li neki način na koji studenti mogu zauzeti svoje mjesto unaprijed ili tko prvi njegova djevojka? E, pa evo što se tiče konkretno ove radionice na našem fakultetu kod naše knjižničarke e, ona mm, je tražila da se na njen mail e, jave studenti, to ćemo objaviti ovaj, onda na društvenim mrežama. a što se tiče ove druge, također nam se ljudi onda mogu javiti preko društvenih mreža. Mhm. Tko će sve sudjelovati u, tim, u tom 18. tjednu mozga što se tiče predavača? Što se tiče predavača, e, sudjeluju nam e, profesori e, i doktori za neurologije, sudjeluju nam psihologinje i profesorice i doktorice za psihijatrije i dječje adolescentne psihijatrije KBC Rijeka što je možda po tvojem mišljenju najzanimljiviji, dio za sve građane pa i studente? Pa evo, ovi, e, za studente bi još posebno naglasila e, ovaj, e, ovaj radionicu muzikoterapije koja će se održati također na našem fakultetu, medicinskom fakultetu, gdje će E, kolegica e, muzikoterapeutkinja e, održati radionicu kako zapravo funkcionira rad i terapija kroz glazbu. Što pa mislim da je dosta, pošto je svima glazba bliska, pa mislim da bi im to moglo biti svima zanimljivo. A između ostaloga i svaki dan će biti nešto od predavanja, tih interaktivnih predavanja u Bačvi, što vjerujem e, da uz neki čaj ili piće e, je lijepo čuti koju e, novost o mozgu. Vjerujem da imamo puno zainteresiranih gdje se sve može saznati više o ovom tjednu i možda pogledati kakav raspored tih svih predavanja. Mogu se pregledati na našim društvenim mrežama, na Facebook stranici, na Instagram profilu. E, te na tražilicama u ovaj e, na internetu gdje će biti objavljeno putem e, novinskih portala. Odlično, evo mene si zainteresirala, sigurna sam da si zainteresirala puno studenata i e, pripadnika drugih dobi. E, Anne-Marie, hvala ti još jednom. Za sve koji su se tek sada uključili, ovo je bila Anne-Marie Marić, članica organizacijskog odbora 18. tjedna mozga. Hvala vam puno. Radio Silver, Silver, Silver.